Sura šesta al anam Stoka Objavljena u Meki 165 ajeta A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog, الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون Hvaljen neka je Allah koji je nebesa i zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao. Pa opet oni koji ne vjeruju druge sa gospodarom svojim izjednačuju. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون On vas od zemlje stvara i čas smrti određuje. I samo on zna kada će smak svijeta biti, a vi opet sumnjate. وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون On je Allah na nebesima i na zemlji. On zna i što krijete i što pokazujete. I on zna ono što radite. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين A nevjernicima ne dođe ni jedan dokaz od gospodara njihova, od koga oni glave ne okrenu. فقد كذبوا بالحق الحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون Oni smatraju da je laž istina koja im dolazi, ali njih će sigurno stići posljedice onoga čemu se rugaju. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين Zar oni ne znaju koliko smo mi naroda prije njih uništili, kojima smo na zemlji mogućnosti davali, kakve vama nismo dali, i kojima smo kišu obila tu slali, i učinili da rijeke pored njih teku, pa smo ih zbog grijehova njihovih uništavali i druga pokoljenja poslije njih stvarali. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين a i da ti knjigu na papiru spustimo i da je oni rukama svojim opipaju, opet bi sigurno rekli oni koji neće da vjeruju, ovo nije ništa drugo do prava vrađbina. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون Oni govore, trebalo je da mu se pošalje melek, a da meleka pošaljemo, s njima bi svršeno bilo, ni cigli čas vremena im ne bi više dao. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون A da ga melekom učinimo, opet bismo ga kao čovjeka stvorili i opet bismo im učinili nejasnim ono što im nije jasno. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون Poslanicima su se i prije tebe rugali, pa je one kojim su im se rugali stiglo baš ono čemu su se rugali. قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين Reci, putujte po svijetu, zatim pogledajte kako su završili oni koji su poslanike lažnim smatrali. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون Upitaj, čije je sve ono što je na nebesima i na zemlji i odgovori, Allahovo. On je sebi propisao da bude milostiv. On će vas na sudnjem danu sakupiti u to nema nikakve sumnje. Oni koji su sebe upropastili, pa oni neće vjerovati. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم Njemu pripada sve što postoji u noći i danu On sve čuje i sve zna.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 Reci, meni je naređeno da budem prvi među onima koji se pokoravaju i nikako ne budi od onih koji mu druge ravnim smatraju. Kul inni ahafu in asajtu rabbi azaba jaumin azim. Reci, ako ne budem poslušan svome gospodaru, ja se plašim patnje na velikom danu. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين A onaj ko toga dana bude pošteđen, on mu se smilovao i to je očiti uspjeh. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير Ako te od Allaha neka nevolja pogodi, pa niko je osim njega ne može otkloniti. A ako ti kakvo dobro podari, pa samo je on svemoćni. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير I jedini on vlada robovima svojim. On je mudri i sveznajući. قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ ائنكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون Reci, كويس je svjedok najpouzdaniji? i odgovori Allah, on će između mene i vas svjedok biti. A meni se ovaj Kur'an objavljuje i da njime vas i one do kojih on dopre opominjem. Zar vi zaista tvrdite da pored Allaha ima i drugih bogova? Reci, ja ne tvrdim. Reci, Samo je On, Bog. I ja nemam ništa s tim što vi smatrate druge njemu ravnim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون Oni kojima smo knjigu dali, poznaju poslanika kao što poznaju sinove svoje. Oni koji su sebe upropastili, pa oni neće vjerovati. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži ili ne priznaje dokaze njegove nepravedni zaista neće uspjeti. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أَنَا دَانَ كَدَا kada ih sve pa upitamo one koji su druge njemu ravnim smatrali, gdje su vam božanstva vaša koja ste bogovima držali? ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين Neće im ništa drugo preostati nego da reknu Allaha nam, gospodara nam našeg, mi nismo nikoga Allahu ravnim smatrali.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 A kada ti dolaze da se s tobom raspravljaju, govore oni koji ne vjeruju, to su samo izmišljotine naroda davnašnjih. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون Oni zabranjuju da se u Kur'an vjeruje i sami se od njega udaljavaju i sami sebe upropaštavaju, a da i ne primjećuju. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين A da ti je vidjeti kako će, kad pred vatrom budu zadržani, reći da nam je da povraćeni budemo, pa da dokaze gospodara našeg ne poričemo i da vjernici postanemo. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإن إنهم لكاذبون Ne, ne, njima će očevidno postati ono što su prije krili. A kada bi i bili povraćeni, opet bi nastavili raditi ono što im je bilo zabranjeno, jer oni su doista lažljivci. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين I rekli جيبوتا nema života osim na ovome svijetu i mi ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون A da ti je vidjeti kako će kada pred gospodarom svojim budu zaustavljeni i kad ih on upita, zar ovo nije istina, odgovoriti, jeste, tako nam gospodara našeg, a i kako će on reći, e pa iskusite onda patnju zbog toga što niste vjerovali. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ۖ ألا ساء ما يزرون Oni koji ne vjeruju da će pred Allaha stati, nastradat će kad im iznenada čas oživljenja dođe i reći će O žalosti naše, šta smo sve na zemlji propustili i grijehe svoje će na leđima svojim nositi a užasno je ono što će uprtiti. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون Život na ovome svijetu je samo igra i zabava, a onaj svijet je zaista bolji za one koji se Allaha boje. Zašto se ne opametite? قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون Mi znamo da tebe zaista žalosti to što oni govore. Oni doista ne okrivljuju tebe da si ti lažac, nego nevjernici poriču Allahove riječi. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين A poslanici su i prije tebe lažnim smatrani, pa su trpjeli što su ih u lažu gonili i mučili sve dok im ne bi došla pomoć naša, a niko ne može Allahove riječi izmijeniti i do tebe su doprle o poslanicima neke vijesti. وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين Ako je tebi teško to što oni glave okreću, onda ako možeš potraži kakav otvor u zemlji ili kakve ljestve ka nebu, pa im donesi jedno čudo. Da Allah hoće, on bi ih sve na pravome putu sakupio. Zato nikako ne budi od onih koji to ne znaju. ma يستجيب allazina yasma'un والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون Odazvat će ti se jedino oni koji su poslušni, a Allah će umrle oživiti, zatim njemu će se svi vratiti. وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثر أكثرهم لا يعلمون Oni govore, zašto mu gospodar njegov ne pošalje kakvo čudo? Reci, Allah je kadar poslati čudo, ali većina njih ne zna. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ۖ ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون Sve životinje koje po zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete, svjetovi su poput vas. U knjizi mi nismo ništa izostavili i sakupit će se poslije pred gospodarom svojim. والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم A oni koji dokaze naše poriču, gluhi su i nijemi, u tminama su. Onoga koga hoće, Allah ostavlja u zabludi, a onoga koga hoće, na pravi put izvodi. قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين reci kažite vi meni ako istinu govorite kad bi vam došla Allahova kazna ili vas iznenadio smak svijeta, da li biste ikoga drugog osim Allaha prizivali? Bel ijahu tad'una jakšifu ma tad'una ilaihi inša'a wa tansavna ma tušrikun. Njega biste samo molili da, ako hoće, otkloni od vas ono za što ste ga molili, a ne bi vam ni naum pali oni koje ste mu ravnim smatrali. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ a poslanike smo i narodima prije tebe slali i neimaštinom i bolešću ih kažnjavali, ne bili poslušni postali. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون Trebalo je da su poslušni postali kad bi im kazna naša došla, ali srca njihova su ostala tvrda, a šeitan im je lijepim prikazivao ono što su radili. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون I kada bi zaboravili ono čime su opominjani, mi bismo im kapije svega otvorili a kad bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili.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 Pogledaj kako dokaze iznosimo, a oni opet glave okreću. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون Reci, kažite vi meni, ako bi vas Allahova kazna stigla neočekivano ili javno, Zar bi iko drugi do narod nevjernički nastradao? وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مِي šaljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju. Neka se zato oni koji vjeruju i dobra djela čine, ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju.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 Reci, zar su isto slijepac i onaj koji vidi? Zašto ne razmislite? وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ I opominji one koji strahuju što će pred gospodarom svojim sakupljeni biti, kad osim njega ni zaštitnika, ni zagovornika neće imati, da bi se Allaha bojali.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 وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين I tako mi jedne drugima iskušavamo, da bi nevjernici rekli, zar su to oni kojima je Allah između nas milost ukazao? a zar Allah dobro ne poznaje one koji su zahvalni. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم اكدت kada كي dođu oni koji u mir vama. Gospodar vaš je sam sebi propisao da bude milostiv. Ako neko od vas kakvo ružno dijelo iz lahkomislenosti učini, pa se poslije pokaje i popravi, pa Allah će doista oprostiti i samilostan biti. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين Tako mi potanko izlažemo dokaze i da bi očevidan bio put kojim idu griješnici. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين Reci, meni je zabranjeno da se klanjam onima kojima se vi, pored Allaha, klanjate. Reci, ja se ne povodim za željama vašim, jer bih tada zalutao i ne bih na pravome putu bio. Kul inni ala bajnatim mir rabbi wa kazzabtum bih. ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين Reci, meni je doista jasno ko je gospodar moj, a vi ga ne priznajete. Nije u mojoj vlasti ono što vi požurujete. Pita se samo Allah. On sudi po pravdi i on je sudija najbolji. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين reci da je u mojoj vlasti ono što požurujete između mene i vas bilo bi svršeno.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 وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون On vas noću uspavljuje i zna i šta ste preko dana griješili. Zatim vas budi sve dok ne dođe čas smrti. Na kraju njemu ćete se vratiti i on će vas onome što ste radili obavijestiti. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت تَوَفَّتْ رسلنا وهم لا يفرطون On vlada robovima svojim i šalje vam čuvare, a kad nekome od vas smrt dođe, i zaslanici našimu bez oklijevanja dušu uzmu. Summa إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين Oni će poslije biti vraćeni Allahu, svome istinskom gospodaru. Samo će se on pitati – i on će najbrže obračun svidjeti. Kul man yunajjikum min zulumati l-barri wal-bahri tad'unahu tadarru'an wa khufu خفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين Reci, ko vas iz strahota na kopnu i moru izbavlja, kad mu se javno i tajno ponizno molite?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 Pogledaj samo kako mi potanko iznosimo dokaze da bi se oni urazumili. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل Tvoj narod kaznu poriče, a ona je istina. Reci, ja nisam vaš čuvar. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون Svaki nagovještaj ima svoje vrijeme i vi ćete znati. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين Kada vidiš one koji se riječima našim rugaju, nek si daleko od njih sve dok na drugi razgovor ne pređu. A ako te šeitan navede da zaboraviš, onda ne sjedi više s nevjernicima kad se opomene sjetiš. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون Oni koji se boje Allaha neće za njih račun polagati, ali su dužni opominjati, ne bili se okanili.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 Oni će zbog onoga što su radili, biti u muci zadržani. Njih čeka piće od ključale vode i patnja nesnosna, zato što nisu vjerovali. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على كنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين Reci, zar da se pored Allaha klanjamo onima koji nam ne mogu nikakvu korist pribaviti, ni neku štetu otkloniti, pa da budemo vraćeni stopama našim, a Allah nas je već uputio i da budemo kao onaj koga su na zemlji šeitani zaveli, pa ništa ne zna, a koga drugovi njegovi zovu na pravi put, hodi nama, reci, Allahov put je jedini pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وهو الذي إليه tuhšarun. I da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pred kojim ćete biti sakupljeni. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير I on je taj koji je nebesa i zemlju mudro stvorio. Čim on za nešto rekne, budi, ono biva. Riječ njegova je istina, samo će on imati vlast na dan kad se u rog puhne. On zna nevidljivi i vidljivi svijet, i on je mudri i sveznajući. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ kad Ibrahim reče svome ocu Azeru, zar kumire smatraš bogovima? Vidim da ste i ti i narod tvoj u pravoj zabludi. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين I mi smo Ibrahimu carstvo nebesa i zemlje, da bi čvrsto vjerovao. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب I kad nastupi noć, on ugleda zvijezdu i reče, ovo je gospodar moj. A pošto zađe reče, ne volim one koji zalaze. فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي ربي لأكونن من القوم الضالين A kad ugleda mjesec kako izlazi, reče, ovo je gospodar moj. A pošto zađe, on reče, ako me gospodar moj na pravi put ne uputi, bit ću sigurno jedan od onih koji su zalutali. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون A kad ugleda sunce kako se rađa, on uzviknu, ovo je gospodar moj, ovo je najveće. A pošto zađe, on reče, narode moj, ja nemam ništa s tim što vi njemu druge ravnim smatrate. Inni وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين Ja okrećem lice svoje kao pravi vjernik prema onome koji je nebesa i zemlju stvorio. Ja nisam od onih koji njemu druge ravnim smatraju. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما I narod njegov se s njim raspravljao. Zar da se sa mnom raspravljate o Allahu, a On je mene uputio, reče on. Ja se ne bojim onih koje vi njemu ravnim smatrate. Biće samo ono što gospodar moj bude htio. Gospodar moj znanjem svojim obuhvaća sve, zašto se ne urazumite? وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ ننزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون أكاكو kako bih se ja bojao onih koje s kada se vi ne bojite što Allahu druge ravnim smatrate, iako vam On to nije nikakav dokaz dao. I znate li vi ko će, mi ili vi, biti siguran? الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم muhtadun Biće sigurno samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne miješaju oni će biti na pravome putu. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نرفع درجات من نشاء إن رب ربك حكيم عليم To su dokazi naši koje dado smo Ibrahimu za narod njegov. Mi više stepene dajemo onima kojima mi hoćemo. Gospodar tvoj je u istinu mudri i sveznajući. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين I mi mu pokloni smo i Ishaka i Jakuba i svakog uputi smo, a Nuha smo još prije uputili i od potomaka njegovih Davuda i Sulejmana i Ejuba i Jusufa i Musa i Haruna. Eto, tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين I Zekerija, i Jahja, i Isa, i Iljasa, svi su oni bili dobri. واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين Ismaila, i Eljesea, i Junusa, i Luta, i svima smo prednost nad svijetom ostalim dali. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم إنك بردك نيخوبه إي بوتومك نيخوبه i braću njihovu. Njih smo odabrali i na pravi put im ukazali. Zalika huda Allahi jahdi bihi man jaša'u min ibadih. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون To je Allahovo uputstvo na koje On ukazuje onima kojima hoće od robova svojih. A da su oni druge njemu ravnim smatrali, sigurno bi im propalo ono što su činili. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين To su oni kojima smo mi knjige i mudrost i vjerovjesništvo dali. Pa ako ovi u to ne vjeruju, Mi smo time zadužili ljude koji će u to vjerovati. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين Njih je Allah uputio, zato slijedi njihov pravi put. Reci, ja od vas ne tražim nagradu za Kur'an, on je samo pouka svjetovima. وما قدروا الله حق حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفى يخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون Jevreji ne poznaju Allaha kako treba kad govore ni jednom čovjeku Allah nije ništa objavio. Reci, a ko je objavio knjigu koju je donio Musa kao svjetlo i putokaz ljudima, koju na listove stavljate i pokazujete, a mnogo i krijete i poučavate se onome što ni vi ni preci vaši niste znali. Reci, Allah, zatim ih ostavi, neka se lažima svojim zabavljaju. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق يصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها ۖ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون A ova knjiga koju objavljujemo blagoslovljena je. Ona potvrđuje onu prije nje da opominješ Meku i ostali svijet.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 spasite se ako možete, od sada ćete neizdržljivom kaznom biti kažnjeni, zato što ste na Allaha ono što nije istina iznosili i što ste se prema dokazima njegovim oholo ponašali. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ ثم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون A doći ćete nam pojedinačno, onakvi kakve smo vas prvi put stvorili, napustivši dobra koja smo vam bili darovali. Mi ne vidimo s vama božanstva vaša, koja ste njemu ravnim smatrali, pokidane su veze među vama i nema vam onih koje ste posrednicima držali. Inna Allaha falikul habbi يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون الله جنيد da zrnje i košpice On iz neživa izvodi živo, iz živa neživo. To vam je to Allah, pa kuda se onda odmećete? فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم On čini da zora sviće, on je noć odredio za počinak, a sunce i mjesec za računanje vremena. To je odredba silnoga, sveznajućeg. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون On vam je stvorio zvijezde da se po njima u mraku upravljate, na kopnu i moru, mi potanko objašnjavamo znamenja naša ljudima koji znaju. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الايات لقوم يفقهون وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرج أخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيه ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ۖ انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لايات لقوم يؤمنون On vas stvara od jednog čovjeka da na zemlji živite i da u njoj sahranjeni budete. Mi potanko pružamo dokaze ljudima koji razumiju. On vodu s neba spušta, pa mi onda činimo da pomoću nje niču sve vrste bilja i da iz njega izrasta zelenilo, a iz njega klas je gusto i iz palmi, iz zametka njihova grozdovi koje je lahko ubrati i vrtovi lozom zasađeni, naročito masline i šipci, slični i različiti. Posmatrajte zato plodove njihove kad se tek pojave i kad zru, to je zaista dokaz za ljude koji vjeruju وجعلوا لله شركاء الجن خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون Nevjernici smatraju džine ravne Allahu, a On je njih stvorio i izmislili su, ne misleći šta govore, da on ima sinove i kćeri. Hvaljen neka je on i vrlo visoko iznad onoga kako ga oni opisuju. samavati wal أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم On je stvoritelj nebesa i zemlje Otkud njemu dijete kad nema žene, on sve stvara i samo On sve zna. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل To vam je Allah, gospodar vaš, nema drugog Boga osim njega, stvoritelja svega, zato se njemu klanjajte, on nad svim bdi. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير Pogledi do njega ne mogu doprijeti, a on do pogleda dopire. On je milostiv i upućen u sve. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ Od gospodara vašeg dolaze vam dokazi, pa onaj koji ih usvaja u svoju korist to čini, a onaj ko je slijep na svoju štetu je slijep, a ja nisam baš čuvar. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون I eto tako, mi na razne načine izlažemo dokaze, da bi oni rekli, ti si učio, i da bismo to objasnili ljudima koji hoće da znaju. اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين Ti ono što ti gospodar tvoj objavljuje slušaj, drugog Boga osim njega nema i božce izbjegavaj. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ Da Allah hoće, oni ne bi druge njemu ravnim smatrali, a mi tebe nismo čuvarom njihovim učinili, niti si ti njihov staratelj. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا يحب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون Ne grdite one kojima se oni, pored Allaha, klanjaju, da ne bi i oni nepravedno i ne misleći šta govore, Allaha grdili. Kao i ovima, tako smo svakom narodu lijepim postupke njihove predstavljali. Oni će se na kraju gospodaru svome vratiti, pa će ih on o onom što su radili obavijestiti. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون Oni se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom, da će, ako im dođe čudo, sigurno zbog njega vjernici postati. Reci, sva čuda su samo u Allaha, a odakle vi znate da će oni, kad bi im ono došlo, vjernici postati. وَنُقَلِّبُ أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون إذا مي mi srca i oči njihove nećemo zapečatiti i da neće vjerovati kao što ni prije nisu vjerovali i da ih nećemo ostaviti da u zabludi svojoj lutaju smeteni. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون Kada bismo im meleke poslali i kad bi im mrtvi progovorili i kad bismo pred njih očigledno sve dokaze sabrali oni opet ne bi vjerovali, osim ako bi Allah htio, ali većina njih ne zna وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šeitane u vidu ljudi i džina, koji su jedni drugima kićene besjede govorili, da bi ih obmanuli, a da je gospodar tvoj htio, oni to ne bi učinili. Zato ti ostavi njih i ono što izmišljaju, ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون I da bi srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju bila sklona tome i zadovoljna time i da bi počinili grijehe koje su počinili. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين Zašto da pored Allaha tražim drugog sudiju, kad vam On objavljuje knjigu potanko, a oni kojima smo mi dali knjigu, dobro znaju da Kur'an objavljuje gospodar tvoj istinito, zato ti ne sumnjaj nikako. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم Riječi gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde. Njegove riječi niko ne može promijeniti i on sve čuje i sve zna. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na zemlji, oni bi te od Allahova puta odvratili. Oni se samo za pretpostavkama povode i oni samo neistinu govore. Inna Rabbaka huwa a'lamu man an sabilih. وهو أعلم بالمهتدين Gospodaru tvom su dobro poznati oni koji su skrenuli s njegova puta i on dobro zna one koji su na pravome putu. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين Zato jedite ono pri čijem klanju je spomenuto Allahovo ime, ako vjerujete u njegove ajete. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا كلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين A zašto da ne jedete ono pri čijem klanju je spomenuto Allahovo ime? kad vam je on objasnio šta vam je zabranio, osim kad ste u nevolji. Mnogi, prema prohtjevima svojim, nemajući za to nikakva dokaza, zavode druge u zabludu, a gospodar tvoj dobro zna one koji u zlu prelaze svaku mjeru. وَذَرُوا ظَاهِرَ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون Ne griješite ni javno ni tajno. Oni koji griješe sigurno će biti kažnjeni za ono što su zgriješili. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون Ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime, to je uistinu grijeh. A šeitani navode štićenike svoje da se s vama raspravljaju, pa ako biste im se pokorili, i vi biste sigurno mnogobožci postali. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۗ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون Zar je onaj koji je bio u zabludi, a kome smo mi dali život i svjetlo pomoću kojeg se među ljudima kreće, kao onaj koji je u tminama iz kojih ne izlazi, a nevjernicima se čini lijepim to što oni rade, وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون mi učini smo da u svakom gradu velikaši postanu griješnici i da u njemu zamke postavljaju, ali oni samo sebi zamke postavljaju, a da i ne primjećuju. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْمِنَ أوتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون A kada njima dokaz dolazi, oni govore, mi nećemo vjerovati sve dok se i nama ne da nešto slično što je ovim poslanicima dano. Allah dobro zna kome će povjeriti poslanstvo svoje. One koji griješe sigurno će stići da Allaha poniženje i patnja velika zato što spletkare. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصف يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون Onome koga Allah želi uputiti, on srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi u zabludi ostaviti, on srce njegovo stegne i umornim učini kao kad čini napor da na nebo uzleti. Eto, tako Allah one koji ne vjeruju bez podrške ostavi. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون Ovo je pravi put gospodara Tvoga, a mi objašnjavamo dokaze ljudima koji pouku primaju. Lahum daru salami inda rabbihim, wa huwa waliyuhum bima kanu ja'malun. Njih čeka kuća blagostanja u gospodara njihova. On će biti zaštitnik njihov zbog onoga što su učinili. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ أكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلنا عجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن رب ربك حكيم عليم A na dan kada on sve sakupi O skupe šeitanski, vi ste mnoge ljude zaveli. Gospodaru naš, reći će ljudi, štićenici njihovi. Mi smo jedni drugima bili od koristi i stigli smo do roka našeg koji si nam odredio ti. Batra će biti prebivalište baše, reći će on. U njoj ćete vječno ostati, osim ako Allah drugačije ne odredi. Gospodar tvoj je zaista mudri i sveznajući. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Tako isto mi prepuštamo vlast jednim silnicima nad drugim zbog onoga što su zaradili. Ja ma'šara al-jinni wal-insi alam ya'tikum يأتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين o skupe džinski i ljudski, zar vam iz redova vas samih poslanici nisu dolazili, koji su vam ajete moje kazivali i upozoravali vas da ćete ovaj vaš dan dočekati? Oni će reći, mi to priznajemo na svoju štetu. Njih je život na zemlji bio obmanuo i oni će sami protiv sebe posvjedočiti da su bili nevjernici. Zalika an lam yakun rabbuka qura zulmin wa Tako je, jer gospodar tvoj nije uništavao sela i gradove zbog zuluma njihova, bez prethodne opomene njihovim stanovnicima. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون Svima će pripasti nagrada ili kazna, već prema tome kako su postupali jer je gospodar tvoj bdio nad onim što su radili. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ Gospodar tvoj je neovisan i pun milosti. Ako hoće, vas će ukloniti i poslije vas one koje on hoće dovesti, kao što je od potomstva drugih naroda vas stvorio. انما توعدون لات وما انتم بمعجزين ono čime vam se prijeti doista će doći i vi nećete stići umaći قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون Reci, o narode moj, činite sve što možete, a činit ću i ja. Saznaćete vi već koga čeka sretan kraj. Nasilnici sigurno neće uspjeti. وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحصل Oni određuju za Allaha dio ljetine i dio stoke koju je On stvorio, pa govore, ovo je za Allaha, tvrde oni, a ovo za božanstva naša. Međutim, ono što je namijenjeno božanstvima njihovim ne stiže Allahu, dok ono što je određeno za Allaha stiže božanstvima njihovim. kako ružno oni sude. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شُرَكَاؤُهُمْ ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون Mnogim mnogobošcima su tako isto šeitani njihovi ubijanje vlastite djece lijepim prikazali, da bi ih upropastili i da bi ih u vjeri njihovoj zbunili, a da je Allah htio, oni to ne bi činili.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 وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميته فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم Oni govore, ono što je u utrobama ove i ove stoke, dozvoljeno je samo muškarcima našim, a zabranjeno ženama našim.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 Jedite plodove njihove kad plod dadu, i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju, i ne rasipajte, jer on ne voli rasipnike. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ۖ إنه لكم عدو مبين Istoku koja se tovari i kolje, jedite dio onoga čime vas Allah obskrbljuje i ne slijedite šeitanove korake, jer vam je on pravi neprijatelj.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 Ili što je kao grijeh zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime. A onome ko bude primoran, ali ne iz želje, samo toliko da gladu toli, gospodar tvoj će doista oprostiti i milostiv biti. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون Jevrejima smo sve životinje koje imaju kopita ili kanđe zabranili, a od goveda i brava njihov loj, osim onog sleđa ili scrijeva ili onog pomiješanog s kostima. Time smo ih zbog zuluma njihova kaznili i mi zaista govorimo istinu. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين A ako ti oni ne budu vjerovali, ti reci, gospodar vaš je neizmjerno milostiv, ali kazna njegova neće mimo ići narod griješni. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعوا تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون Mnogobošci će govoriti, da je Allah htio, mi ne bismo druge njemu ravnim smatrali. a ni preci naši, niti bismo išta zabranjenim učinili. tako isto su oni prije njih poricali, sve dok našu kaznu nisu iskusili. Reci, imate li kakav dokaz da nam ga iznesete? Vi se samo za pretpostavkama povodite i vi samo neistinu govorite. الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين Reci, Allah ima potpun dokaz i da On hoće, svima bi na pravi put ukazao. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبعوا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون Reci, dovedite te svoje svjedoke one koji će posvjedočiti da je Allah to zabranio.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 Eto, to vam on naređuje, da biste se grijeha klonili. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفسيرا تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون Mi smo Musavu knjigu dali da učinimo potpunom blagodat onome koji će prema njoj postupati i kao objašnjenje svemu i uputu i milost, da bi oni povjerovali da će pred gospodara svoga stati.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 pa objavljuje vam se eto od gospodara vašeg jasan dokaz i uputstvo i milost. I ima li onda nepravednijeg od onoga koji Allahove dokaze ne priznaje i od njih se okreće, a mi ćemo teškom mukom kazniti one koji se od dokaza naših odvraćaju, zato što to stalno čine. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون Zar oni čekaju da im meleki dođu, ili kazna gospodara tvoga, ili neki predznaci od gospodara tvoga, onoga dana kada neki predznaci od gospodara tvoga dođu, ni jednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao, ili ako nije kao vjernik kakvo dobro uradio. Reci, samo vi čekajte i mi ćemo doista čekati. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili. Allah će se za njih pobrinuti. On će ih onome što su radili obavijestiti. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون Ko uradi dobro djelo, bit će desetostruko nagrađen. Ako uradi hrđavo djelo, bit će samo prema zasluzi kažnjen i neće im se učiniti nepravda. قل أنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين Reci, mene je gospodar moj na pravi put uputio, u pravu vjeru, vjeru Ibrahima, pravovjernika. On je vjerovao samo u jednog Boga. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين Reci, Klanjanje moje i obredi moji i život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu, gospodaru svjetova. لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين koji nema saučesnika to mi je naređeno ja sam prvi musliman قل أغير الله أبغي رب ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Reci, zar da za gospodara tražim nekog drugog, osim Allaha, kad je on gospodar svega? Što god ko uradi, sebi uradi i svaki griješnik će samo svoje breme nositi. Na kraju, gospodaru svome ćete se vratiti i on će vas onome u čemu ste se razilazili obavijestiti. وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن رب ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم On čini da jedni druge na zemlji smjenjujete i on vas po položaju jedne iznad drugih uzdiže da bi vas iskušao u onome što vam daje. Gospodar tvoj zaista brzo kažnjava, ali on doista prašta i samilostan je.